بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Dersimiz 3. asıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanışlik ve bilişlik mavzusida davom etadi. o'tgan darsimizda nabiy sollallohu alayhi vasallamni otlari va u kishini tug'ilgan o'rinlari va shuningdek u kishiga bo'lgan vahiyning boshlanishligi va vahiyning asosi asosi nimaga qurilganligi to'g'risida va shuningdek mana shu asos u tavhid ekanligi va mana shu tavhidga nabiy sallallohu alayhi va sallam 10 yil mobaynida Makka da da'vatlari mana shu tavhid ga chaqirishlik mavzusida bo'lganligi to'g'risida gapirdik. Va Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh so'zlarini davomida aytadilarki va ba'dal ashri urija bihi ila sama nabiy sollallohu alayhi va sallam mana shu o'n yildan keyin urija bihi ila sama osmonga mi'roj isro va mi'roj hodisasida makkadan qudusga va qudusdan osmonlar orqalik Sidrotul Muntahoga yetib va Alloh subhanahu va taoloning ham gaplashganligi to'g'risida bo'ladi bugungi mavzumuz. Nabi sallallohu alayhi va sallam mana shu 10 yil davomida juda ko'p qiyinchiliklarga yo'liqtilar. va ana shu qiyinchiliklarning eng asoslaridan biri amakilari Abu Talibni vafot qilgani. Sababi u kishi o'zi shirku kufrda bo'lishligiga qaramasdan Nabiy sallallohu alayhi va sallamni juda ko'p himoyada o'zlarini o'zini himoyasiga olgan edi u kishi. va nabiy sollallohu alayhi vasallam u kishi qaytish olamdan o'tgandan keyin va shuningdek Xadija radhiyallohu anhu anha nabiy sollallohu alayhi vasallamni ahvollarini biladigan va har doim ko'ngillarini ko'tarib yuradigan va og'irlarini yengil qilishlikka harakat qiladigan va har doim g'amlarini bo'lishadigan umr yo'ldoshlari Xadija radhiyallohu anhoni vafot qilganlari bularning hammasi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga juda og'irlik va katta musibatlardan bo'lib hisoblanadi. Mana shu qiyinchiliklardan keyin Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni haqiqatda u kishi odam bolasining eng afzali ekanligi va mukarram bir va musharraf bir payg'ambar ekanligini bildirib qo'yishlik va bu mushriklar va butun mahluqotlar nabiy sallallohu alayhi va sallamni qadriga yetmaganligi Alloh subhanahu va taolo uni bir mukarram qilib Allohning nazdida darajasi katta va so'zsiz Nabi sallallohu alayhi va sallam butun odamlar yoqda tursin balkim payg'ambarlarni sayyidlaridan ekanligiga bir musharraf bo'lishlarini ko'rsatishlik uchun mana shu ne'matni nasib qildi 10 yil mobaynida bu da'vatdan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam makkada bo'lgan vaqtlarida jibril alayhissalotu vassalam kelib nabiy sollallohu alayhi vasallamni buroq degan bir narsaga mingizib u nabiy sollallohu alayhi vasallamni hadislarida sifatlanishi bo'yicha xachirdan kichikroq va eshakdan kattaroq degan bo'lgan bir maxluq buroq deb nomlanadi bu uning sifatidan uni oyog'i ko'zi yetgan joyga yetadi ya'ni bu juda bir oliy darajadagi tezlik ko'zi yetgan joyi qanaqaligini ham biz bilmaymiz buni ham biz o'zimizni ko'zimiz yetgan joyga solishtirmaymiz sabab biz u maxluqni qanaqaligini bilmaymiz va uni ko'zi qanaqa joyga yetishligini bilmaymiz va bu so'zsiz juda bir oliy darajadagi tezlikda bo'lgan maxluq bu dalolat qiladiki aqadiy masalaga taalluqli bir ibrat bor bu o'rinda mana shu maxluqni ko'zi tushadigan o'rnini biz bilmaganimizdan keyin Alloh subhanahu va taoloni ko'rishi uning kayfiyatini biz so'rab surishtirishlikka ojizmiz Sabab mana shu bir oddiy Allohning mahluqatlaridan biri bo'lgan bir mahluqning ko'zi qanaqa bir uzoqlik darajaga yetishligini biz bilmaymiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa nisbatan bo'lgan ism sifatlarda biz ma'nosini bilib uning qanday bo'lishligi to'g'risida so'roqlar qo'yishligimiz va u to'g'risida har xil gaplarni gaplashi gapirishligimiz munosib bo'lmaydi va Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni mana shu buroq degan qam mingizgan holatda Jibril alayhi salatu va salam u kishini baytil maqdisga qudusga olib keldilar va u yerda nabiy sollallohu alayhi vasallam butun payg'ambarlarga imom bo'lgan holatda ularga namoz o'qidilar mana shu nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga imom bo'lishliklari butun payg'ambarlarning ichidagi sayyidi ekanligini ochiq e'lon qilganligiga dalolat qiladi shundan keyin bu isro va shundan keyin undan keyin mi'roj masalasi masalasi bo'ladi bu voqeani alloh subhanahu va taolo isro voqeasini isro surasida aytadiki سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى o'z bandasini kechada masjidil haromdan aqso masjidiga olib borgan Allohni poklayman degan ma'noda Alloh subhanahu va taolo mana shu Isro voqeasini zikr qiladi ammo mi'roj voqeasini Alloh subhanahu va taolo najm surasida zikr qilib aytadiki ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى u nabiy sollallohu alayhi vasallam jibril alayhi salatu vassalomni boshqa marotaba ko'rdilar inda sidratil muntaha sidratul muntahani oldida degan oyatda mi'roj voqeasi zikr qilingan al isro degani o'zi kechasi yurishlik degan ma'noda mi'roj degani u ko'tarilishlik degan ma'noda shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallamni makkadan qudusga borganliklari al isra deb nomlanadi arab tilida va Qudusdan 7-chi osmonni ustigacha ko'tarilishliklarini al miraj deb nomlanadi va nabiy sallallohu alayhi va sallamni murofaqasida Jibril alayhi salatu va salam u kishini Baytul Maqdisdan 1-chi osmonga qarab olib bordilar. Birinchi osmonga yetib borganida osmonni o'sha birinchi osmonga kirishlik uchun ruxsat so'radilar. Shunda ichkaridan kim deb so'raldi. Shunda Jibril dedilar. Siz bilan kim bor deganlarida Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar. Shunda ichkaridan farishta u kishiga yuborildimi ya'ni jo'natildimi u kishi payg'ambar bo'ldilarmi qola naam yoki yoki boshqa bir ma'noda aytishadiki u kishiga u kishini mi'roj holatiga mana shu 7-osmonga ko'tarilishlik vaqti keldimi degan ma'noda qola naam ha dedilar shunda xush kelibdi qanday bir yaxshi keluvchidir bu deb u kishini kutib oldilar va bu dalolat qiladiki birinchi osmon odam bolasi yetib boradigan joy emas ammo unga kirishlik minbobi avlo mumkin emas sabab kirishlikka Jibril salatu vasallam ruxsat bilan kirdilar va bu dalolat qiladiki Alloh subhanahu va taoloning maxluqotlarini ajoyibligi va tik cheksiz bir ulug'ligi va bepoyonligiga dalolat qiladi shundan keyin birinchi osmonga kirganlarida birinchi osmonda odam alayhissalotu vassalomni ko'rdilar shunda jibril alayhissalotu vassalom bu otangiz sizni otangiz u kishiga salom bering dedilar shunda salom berganlarida odam alayhissalotu vassalom salomga javob qaytarib xush kelibsiz yaxshi o'g'il va solih payg'ambar dedilar shunda odam alayhi va vassalomni o'ng o'ng taraflarida baxtlik odamlarning ruhlari va chap taraflarida baxtsiz odamlarning ruhlari edi. Agar u kishi o'ng tarafga qaraganlarida xursand bo'lardilar. va chap taraflarga qaraganlarida xafa bo'lardilar bu odam alayhissalotu vassalomning o'zlarining zurriyotlariga yaxshiliklarini ko'rib xursand bo'lganlaridan va yomonliklaridan afsuslanib xafa bo'lganlariga dalolat qiladi va shundan keyin mana shu holat takror bo'lib ikkinchi osmonga ko'tariladi ko'tarilishadi va ruxsat so'rashadi va shuningdek ruxsat beriladi va ikkinchi osmonda Yahyo bilan Iso xalovatchalarni ko'rishadi va ularga salom berishadi va shuningdek uchinchi osmonga ko'tarilishadi va uchinchi osmonda Yusuf salatu vassalomni ko'rishadi va shu u kishiga ham xuddi tepa birinchi ikkinchi osmonda bo'lganidek salom va salomga javob bo'ladi va shuningdek 4-chi osmonga ko'tarilishadi va unda Idris alayhisolatu vasallamni ko'rishadi va shuningdek 5-chi osmonga ko'tarilishadi unda Harun alayhisolatu vasallamni ko'rishadi Musa alayhisolatu vasallamni birodarlari va shundan keyin 6-chi osmonga ko'tarilishadi 6-chi osmonda Musa alayhisolatu vasallamni ko'rishadi va shunda Musa alayhisolatu vassalom ni oldilaridan o'tib ketganda Musa alayhisolatu vasallam yig'laydilar. Shunda nima nima uchun yig'layapsiz deb so'raganlarida u kishi aytarlarki, "Mandan keyin kelgan bir yigitning ummati jannatga mani ummatimdan ko'proq kiradi" deb yig'laydilar. Musa alayhisolatu vasallamni yig'lashliklari u Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qilgan hasadlari sababli emas, balkim o'zlarining ummatlari qanday bir oliy bir yaxshilikdan mahrum bo'lganlaridan kuyunganliklari uchun va o'zlarini ummatlariga afsus qilganliklari uchun yig'lidilar va illo Musa alayhi salatu vasallam payg'ambarlarning ichidagi eng ulug'laridan balkim u kishi Ibrohim alayhissalotu vassalomdan keyin Nuh afzalmi yoki Musa afzalmi degan gapning orasida bu dalolat qiladiki, Musa alayhissalotu vasallam payg'ambarlarning ichidagi eng hurmatlilaridan hisoblanadi. Va bunday odam hasad qilishligi Muhammad sallallohu alayhi va sallamday odamga hasad qilishligi mumkin emas. Bu yig'lashliklari tepadagi etilgandek o'zlarining ummatlariga kuyunganliklari va ular o'zlariga kelgan yaxshiliklardan foydalanmasdan o'zlariga jahannamni ravo ko'rganliklariga kuyungan holatda yig'laganlar. Va shuningdek Nabiy sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhi salatu vassalamning rifqasida 7-osmonga ko'tariladilar va unda otalari Ibrohim alayhissalotu salomni ko'radilar. Shunda Ibrohim alayhissalotu salomga ham salom berib va u kishi ham javob qaytaradilar. Shundan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhissalotu vassalom bilan payg'ambarlarni butun hammasini mana shu tepada etilgan payg'ambarlardan oldilaridan o'tib salom berib undan tepaga ko'tarilib ketganliklari bu dalolat qiladi nabi sallallohu alayhi vasallam bu payg'ambarlarning ichidagi eng sharafligi va hurmatliligi va ana shu hurmatni izhor qilishlik uchun sabab nabi sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytadilarki ana ana sayyidu valadi adama yawmal qiyama man qiyomat kuni odam alayhi alayhissalotu vassalomni zurriyotlarining sayyidiman deydilar nima uchun qiyomat kuni deyildi bu dunyoda ham u kishi sayyidiku deb so'raladigan bo'lsa bu dunyoda ham u kishi odam alayhissalotu vassalomni zurriyotlarini sayyidi lekin mana shu sayyidlik odamlarning orasida ochiq faqat qiyomatda zohir bo'ladi ammo bu dunyoda biz bilganimizdek u kishiga qarshi gapiradiganlar va u kishini ba'zi bir yomon gaplar bilan ham haqorat qiladiganlar ham bor lekin Alloh subhanahu va taolo buni o'z qudrati bilan himoya qiladi va nabiy sallallohu alayhi va sallamga til tegizadiganlar Alloh subhanahu va taoloning la'natiga yo'liqib o'z uz o'zidan tuzdek erib ketadi bu nabiy sallallohu alayhi va sallamning haqiqatda payg'ambarlarning orasidagi eng afzali ekanligiga dalolat qiladi va shundan keyin ibrohim alayhissalotu vassalomni ko'rganlaridan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu joyda baytil ma'murni ko'rdilar bu baytil ma'mur shunday bir uyki unga bir kunda 70 ming farishtalar kirib ana shu 70 mingni birortasiga ikkinchi marta gal kelmaydi bu farishtalarning sanog'ini cheksizligi va Allohning bir ulug' qudrati qudrat egasi ekanligiga dalolat qiladi bu ma'no tepada farishtalarga iymon keltirishlik bobida o'tdi shundan keyin nabiy sallallohu alayhi va sallam Sidratul muntahaga ko'tarildilar va ana shu o'rinda Alloh subhanahu va taoloning bir ajoyib maxluqot maxluqoti bo'lgan bir sidroni ko'rib va uning chiroyini tomosha qildi tomosha qildilar sababi u bir juda bir ajoyib bahjat egasi bo'lgan e, egasi bo'lgan bir daraxt edi va buni sifatlashlik odam bolasi tili bunga ojiz bo'ladi va shunda Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamga namozni mana shu birinchi shahodatdan keyin birinchi rukun bo'lgan balkim islom rukunlaridan ikkinchi rukun bo'lgan namozni Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda farz qildi. bu farz bo'lishligini voqiyasida hadislarda juda ko'p rivoyatlar kelgan, lekin biz qisqacha qilib aytishligimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga farz bo'lgan namoz boshida birinchi bo'lib 10 ta e, e, yillik namoz farz bo'lgan. Bu Abu Zar radhiyallohu anhu Buxoriy Buxoriydagi Abu Zar radhiyallohu anhu ning hadislari shunga dalolat qiladi. Allah subhanahu va taolo aytadiki, hiya khamsun va hiya khamsun. U 5 namoz, lekin 50 namoz ajri. Buning sababini hozir kelajakda aytamiz. Allah subhanahu va taolo Nabi sallallohu alayhi va sallamga 50 vaqt namoz farz qilganda Nabi sallallohu alayhi va sallam mana shu farzni olib Musa va sallamni oldilaridan o'tganlarida Musa va sallam so'radilar. Nima Alloh sizga nima farz qildi deb. Shunda 50 na 50 namozni xabarini berganlarida Musa va sallam aytdilarki, "Men sizdan oldin bu odamlarni tekshirdim va ular bilan murosa qildim va ular bilan muomala qildim sizni ummatingiz bu farzni ko'tara olmaydi Alloh subhanahu va taologa qaytingki hatto Alloh yengillatib bersin va Alloh subhanahu va taologa Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytadilar va shuningdek kamaytirgandan keyin Musa alayhi salatu va yana Allohga qaytishlikni vasiyat qiladilar va shuningdek oxiri mana shu murojaatlardan keyin 50 namoz 5 darajasiga 5 namozga yetadi va shundan keyin Alloh subhanahu va taolo osmondan nido qiladiki amdaytu أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي hasanata ashra dedi ya'ni من فرزم hukmini أتكزدم lekin bandalarimga yengillik qildim bir yaxshilik 10 yaxshilik darajasida bo'ladi ya'ni 5 vaqt namoz o'qiganligi u xuddayki 50 vaqt namoz o'qigandek bu bu ummatning Alloh subhanahu va taoloning oldida qadrliligi va ularning hasanotlari oz bo'lsa ham ko'p sifatda qabul qilinishligiga dalolat qiladi. Uning sabablaridan biri Nabi sallallohu alayhi va sallamning ummatining umri qisqaligi agar mana shu ajrlarning ko'pligi bo'lmaydigan bo'lsa boshqa ummatlarning hayoti uzoqligi bu ummatning hayoti qisqaligi bilan birga solishtiriladigan bo'lsa bu ummatning amali kam bo'lib qoladi shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar berganidek bu ummatni umrini 60 bilan 70 shi orasida qilgan va mana shu 60-70 dan oshadigan bandalar juda kam bu ummatda va mana shu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan bu ummatga bo'lgan bir marhamatdir. shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu namozni 7 chi osmonning ustida farz qildi boshqa rukunlarning hammasi yerda farz bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bu namozni alohida e'tiborga olgan holatida va uni bandalariga fazilatini bildirgan holatida bu namozni 7-osmonning ustida farz qildi va mu'min banda buni qadriga yetishligi va Allohning oldida juda katta bir fazilatli ibodat ekanligini tushunib yetishligi va uni sababsiz zoya ketkizishlikdan ehtiyot bo'lishligi lozim bo'ladi alloh subhanahu va taolo bu mo'min bandalari va solih bandalaridan keyin keladigan odamlar to'g'risida hikoya qilib aytganda فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا deydi ulardan keyin shunday bir odamlar keldiki avous solah namozni bekor qilishdi ya'ni zoya ketkizishdi vattabau shahavat undan keyin shahvatlariga ergatish ergashishdi fasawfa yalqawna g'ayya undan keyin bular tez kunlarda yomonlikka yo'liqishadi bu oyatni natijasi yomonlikka yo'liqishlik jahannamga borishlik uning boshi namozni zoya ketkizishlik demak odamning adashishligi va yomonlikka ketishligining boshi Alloh subhanahu va taolo farz qilgan mana shu namozni zoya ketkizishlik. Sababi kimda kim agar namozga befarq bo'ladigan bo'lsa, bu islomni eng oliy rukni bo'lib hisoblangan namozni shahodatayndan keyin eng oliy rukun bo'lgan namozga befarq qaragan odam, zoya ketkizgan odam so'zsiz boshqa ibodatlarga befarq va noo'rin sifatda qarashligi bu tabiiy sabab Alloh subhanahu va taolo shunday bir farz qilgan ibodat buni zoya ketkizishlik natijasi shahvatlarga ergashishlik va yaxshilikni yomonlik deb bilishlik yomonlikni yaxshilik deb bilishlik va shuningdek amallari zoya ketishligi va natijada jahannamga va yomonlikka yo'liqishligiga sabab bo'ladi shuning uchun bu namozga nabiy sallallohu alayhi va sallam o'lishliklaridan oldin vasiyat qilganlar aytadilarki as-salah va ma malakat aymanukum As-sala as-sala va ma malakat aymanukum, ya'ni namozga, namozga e'tibor beringlar, namozga e'tibor beringlar deb Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu namozga chaqiradilar mana shunga e'tibor berishlik va bu mo'minning haqiqiy mo'minligiga bo'ladigan bir hujjatlarning biri ammo mo'min bo'laman deydi lekin namozdan xabari bo'lmasa va Allohning eng avlo bo'lgan ibodatini o'z vaqtida qilmasa balkim tahorat olishlikni bilmasa avratini yopishlikni bilmasa najosatdan pok bo'lishlikni bilmasa bu haqiqatda mo'minlik sifatidan uzoq odam shuning uchun har bitta mo'min bu Alloh farz qilgan namozga juda qattiq e'tibor berishligi va shuni o'z vaqtida ado qilishligi vojib bo'ladi Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una va yamna'una al-ma'un." Favaylul lil musallin namoz o'quvchilarga vayl dozaxi bo'lsin yoki voy bo'lsin kelajakda. Halokat bo'lsin. Nahotki Allohga namoz o'quvchilarga vayl dozaxi bo'lsa. buni bilishlik uchun oyatni naryog'ida sababi do'zaxga kirishlik yoki halokat bo'lishligining sababi oyatni davomida zikr qilingan allazinahum fawaylul lil musallin allazinahum an salatihim sahun namozlariga e'tiborsiz bo'lganlar namozlariga e'tiborsiz bo'lganlarga vayl do'zaxi bo'lsin bu ibn masud roziyallohu anhu so'raladilarki bular namoz o'qmaydiganlarmi? desa yo'q bular namoz o'qmaydiganlar emas namoz o'qmaydiganlar o'rni jahannamda alloh subhanahu va taolo aytadiki ma salakakum fi saqar bu saqar jahannamni oti jahannamga sizlarni nima kirgizdi deganda aytishadiki ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin biz namoz o'quvchilardan bo'lmagan edik Allohga Allohni farz qilgan mana shu namozini o'qimagan edik mana shu jahannamga kirishligimizga sabab bo'ldi deb jahannam egalari mana shu gapni aytishadi ammo bu vayl do'zaxiga sabab bo'lishligi u allazinahum an salatihim sahun ibn masud roziyallohu anhu aytganlaridek vaqtidan kechiktirib namoz o'qimaydi emas kechiktirishligini o'zi bu jahannamga kirishlikka sabab bo'ladi shuning uchun bu namozni o'z shartlarini o'z o'rniga qo'ygan holatda va rukunlarini o'z o'rniga qo'ygan holatda va Allohga xolis bo'lgan holatda o'z vaqtida va iloji boricha jamoat bilan ado qilishlikka harakat qilishlik har bir mu'minga munosib bo'lgan balkim talab qilinadigan amaldir bu va shuning bilan Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni mana shu bir oliy bir mukarram bo'lgan bir darajaga yetkazib, tepada aytilgandek Alloh subhanahu va taolo bu voqeani Isro surasida alohida surani boshida minnat qilib o'zini bandasini maqtagan holatida zikr qilib etadi nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu isro voqeasidan keyin makkada makka ahliga bu xabar yetgandan keyin u kishini yolg'onga chiqarishdi shunda mushriklar abu bakr roziyallohu anhuni oldilariga kelib bu birodaring nima deyapti bu biz bu qudus degan joyga oylab oylab safar qilamiz bu keç, bir kechada Qudusga borib yana 7-osmonga ko'tarildim deyapti deganda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadiki, "Man unnanam oliroq narsani agar xabar beradigan bo'lsa shuni tasdiqlayman man u kishiga osmondan tushgan vahiy haqligini tasdiqladimku buni tasdiqlamaymanmi man bu isro va merojdan avvalroq bo'lgan narsalarni tasdiqlayman deb mana shu narsani Musa e, e, e Abu Bakr radhiyallohu anhu mushriklarga mana shunday javob berdilar shundan keyin u kishini laqablari siddiq ya'ni haqni har doim o'z vaqtida tasdiqlovchi va shunga ochiq iymon keltiruvchi degan ma'nodagi laqabga ega bo'ldilar va shun shu namoz Alloh subhanahu va taolo farz qilgandan keyin Nabi sallallohu alayhi va sallam bu namozni Makkada 3 yil o'qidilar va shundan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallamga hijrat farz qilindi mana shu 3 yil davomida bo'lgan namoz Oysha radhiyallohu anhodadan rivoyat qilingan Buxoriy Muslimdagi hadisda dalolat qilgan ma'no shuki, u namozlar shom namozidan boshqasi 3 rakat 3 rakatdan bo'lgan va u kishi hijrat qilganlaridan keyin namoz 2 rakatli 4 rakatli namozga 2 rakatli namozlar 4 rakatga illo fajr 2 rakat bo'lib qolgan va shom namozi mana shu mana shu 3 rakatlik holatida Makka da va Madinada ham shunaqa holatda bo'lgan. Shundan keyin aytganimizdek Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Madinadan Makka dan Madinaga hijrat qilishlik farz bo'ldi undan oldin alloh subhanahu va taolo bu nabiy payg'ambar alayhissalotu vasallamni ashablariga habashaga habasha eliga hijrat qilishlikka ruxsat berdi va birinchi hijrat habasha mamlakatiga hijrat boshlandi va jamoat mu'minlar nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablari habasha mamlakatiga hijrat qildilar u sababi nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek u mamlakatning podshohi uni oldida hech qanaqa zulm qilinmaydigan balkim adolatli podshoh bo'lganligi uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam bu e, podshoni mamlakatiga hijrat qilishlikka ruxsat beradilar va makka mushriklari bu sahobalarni qaytarishlikka ancha harakat qilishladi lekin Alloh subhanahu va taolo bu ularning makr va hilalariga yo'l bermaydi va bu Najoshi rahimahulloh Nabi sallallohu alayhi va sallam ashablarini o'z himoyasiga olib va mana shu hayotida u kishi iymonda va islomda o'tadilar. Bunga dalolat Nabi sallallohu alayhi va sallam Madinada bo'lgan vaqtlarida ashoblariga xabar berib bugun najoshi vafot etdilar deb u kishiga janoza namozini g'ayibdan o'qiydilar va bu dalolat qiladiki u kishi nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida o'tgan tobiiy bo'lib nomlanadi tobiiy degani ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini ko'rmasdan u kishini ashoblarini ko'rgan odamni tobiiy deb nomlanadi u kishi mana shu darajadagi odam va Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalarini o'z himoyasiga olgan bir musharraf bandalarning biri va shu hijratdan keyin Nabi sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilishlik farz qilindi va kelasi darsimizda inshaalloh Madinaga hijrat bo'lishligi qanaqa boshlanganligi va undagi e, qisqacha hijratni hukmlari va qanaqa vaqtda